Book 2 72 72 Bir şeyler yapmak zorunda olmak. Yecib amelu şey. Zorunda olmak. Yelzem. Labud. يجب Mektubu göndermek zorundayım. لابد أن أرسل الرسالة Otel ücretini ödemek zorundayım. يجب أن أدفع حساب الفندق Erken kalkmak zorundasın. يجب أن تستيقظ مبكرا çok çalışmak zorundasın. يجب أن تعمل كثيرا. Dakik olmak zorundasın. يجب أن تأتي في الموعد. O benzin almak zorunda. يجب أن أملأ السيارة بالبنزين. O arabayı tamir etmek zorunda. لابد أن تصلح السيارة. O arabayı yıkamak zorunda. يجب أن يغسل السيارة. O alışveriş yapmak zorunda. يجب عليها أن تتسوق. O evi temizlemek zorunda. يجب عليها أن تنظف الشقة. O çamaşır yıkamak zorunda. يجب عليها غسل الملابس Hemen okula gitmemiz lazım. لابد أن نذهب حالا إلى المدرسة Hemen işe gitmemiz lazım. لابد أن نذهب حالا إلى العمل Hemen doktora gitmemiz lazım. La budda أن nezhebe halen ila tabib. Otobüsü beklemeniz lazım. La budda أن nezhebe halen ila hafile. Treni beklemeniz lazım. لا بد أن تنتظروا القطار. Taksiyi beklemeniz lazım. لابد أن تنتظروا سيارة الأجرة Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.